50 languages. 29 இ ர ு ப ิ் த ி ஒ ன ்ที่ร้านอาหารหนึ่งวุณ க த ั த ி ல ்นร்โต๊ะนี้ว่างไหมคะ இ ந ்เ ம เ ஜ ை க คอลียดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะ தயவிட்டு உணவுப் பட்டியலை மெனுவை கொடுங்கள் คุณมีอะไรแนะนำไหมคะ உங்கள் சிபாரிசு என்னவாக இருக்கும் ดิฉันขอเบียร์ค่ะ எனக்கு ஒரு பியர் வேண்டும் ดิฉันขอน้ำแร่ค่ะ எனக்கு மினரல் நீர் வேண்டும் ดิฉันขอน้ำส้มค่ะเยนักกูวอร์ออร์นจ์ปาร์จูสเวนดมดิฉันขอกาแฟค่ะเยนักกูวอร์กาแฟเวนดมดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะเยนักก์พอลเซิร์ตวอร์กาแฟเวนดมกรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะ தயவிட்டு சர்க்கரையும் வேண்டும் ดิฉันขอชาค่ะ எனக்கு ஒரு டீ வேண்டும் ดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะ எனக்கு எலுமிச்சை சேர்த்த ஒரு டீ வேண்டும் ดิฉันขอชาใส่นมค่ะ எனக்கு பால் சேர்த்த ஒரு டீ வேண்டும் คุณมีบุหรี่ไหมคะุงกลิดัมซิกเกอร์ตีริกิระดคุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะุงกลิดัมแอชเทร์อิริกิระดคุณมีไฟไหมคะุงกลิดัมทีมูตี ไลท์เตอร์อิริกิระดดิฉันขาดซ่อมค่ะเย็นนิ้ดัมวอร์มุลการันตีอิลเลย ดิฉันขาดมีดค่ะ เย็นนิดมุรกัตติอิลเลยดิฉันขาดช้อนค่ะ เย็นนิดมุรสปูน อิลเลย